Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Ledek Warsini. Kiriman dari Nur Aini Muksin. Ing jamane ledek warsini kondang Dideni kembang panggung lumrah yen warsini dadi pepujane pandemen tayub dedeke dhuwur lencir ning wewengkon kulite kuning nemu giring samu barangi sarwa mantesi bebasan turah rupa kurang condro nanging tumrap sing ngerti ayune warsini ora lombok ujaring kondo meh kabeh perangan awake kebak susuk umpama jaman saiki kira-kira kaya artis-artis sing mermak awake sarana operasi plastik kanthi pamrih supaya sing nyawang dadi kepincut susuke warsini dipasang wiwit ing batuk pipi irung janggut bulu payudara weteng bokong nganti sikil rasa saran duri ngawak kebak susuk. Saben susuk duwe katiasan dewi-dewi. Susuk ing batuk supaya batuke tansah klimis. Susuk ing pipi supaya tansah katon kenceng, alus lan ora kukulen. Susuk ing gulu supaya swarane alus, kuat cengkok dhuwur lan ora slendro. Mangkono sak teruse. Warsini orang gamblok marang salah si jening grup tayub. Nanging ngadek dewi, istilahi freelance. Bebas disewa dening grup tayub ngendiwai. Waton bayare cocok. Yen ono grup tayub lagi untuk job njur nyewa, warsini bisa dipestekake sing nonton beludak. Mulut jadwali warsini padet, tanggapan banyu mili. Semunuh goi untuk intuk ane duit. sejene oleh saka grup taib sing order uga saka saweran. Yen sawerane gedhe warsini aweh kaludangan marang sing nyawer ndeles sepake duit ing wal ing Ning yen sawerane cilik cukup salam tempel wae. Bareng umure wis ndungkap 30 tur durung ana tanda-tanda bakal dilamar Joko, atine warsini wiwit goreh sejatine akeh Joko Dudo kepara sing wis anak bojo ngesir dheweke. Nanging mung winates ngesir, ora ana sing wani nglamar, apa meneh ngajak nikahan. Warsini banjur marani Mbah Truno dukun sing masang susuk ing awake. pripun, Mbah? Mbah umur sak menten to, Mbah? Kok kula dereng enten sing nanglebke? Mbah Truno matekaji umak umik ngrapal mantra ujari. Ah, miturut wangsit sing tak tampa saka Yang Gaib. Siramu kudu milih salah siji. Nikah apa tetep dadi ledek? Warsini jengkerutake alise. Maksudipun, Mbah? Menawi kula nikah, pun boten pareng nampi job ngoten? Iya, Nduk. Kuwi pancen resikumu minangka ledek kondang. Yen kowe rabi, kowe bakal koncatan pulung ledek. Kowe rak ya wis dimulyakke dening prewang-prewanganku suwene pirang-pirang taun ta. Mula resikune ya kudu kok tampa kanthi legawa. Kowe saiki pikiran dhisik kowe tetep ledek apa rabi? warsini delep-delep pikirane anteng kitiran yen oran ledek tegese rejekine cutel ning yen ora nikah apa dheweke arep urip kekancan sepi usanane dheweke mutusake ya wis yen kuwi putusanmu entenono miturut wangsit sing dak tampa saka eyang gaib jodohmu bakal teko ora suwe meneh. Ujare Mbah Truno numusi. Nanging jebul sing teko nglamar Warsini dudu Joko Tingting. Sebab lanang setengah umur sing wis anak bojo. Warsini banjur marani Mbah Truno maneh. Pripun niki Mbah ingkang nglamar kula sampun gadhah anak bojo? Wangsulane Mbah Truno. Miturut wangsit sing dak tampa saka Yanggoke. Eh. ya kuwi jodhomu nduk wis tampanen wae warsini lenger-lenger mbayangake mendah kepriye mengkurasane umpama dadi buju angka loro nanging dawuhe Mbah Truna wis dianggep sabda pandhita ratu tan kena diselaki mula dheweke nampa wae pengelamare wong mau ranyata temenan urip kadidine buju nom ora nempu bagya sedina-dina tansah ngenes nasibe persis gundik yen ora dilabrak mbok tuwek ya blanjane kurang karang mung blonjo turahane mbok tuwek giliran saresmi uga ngono bebasan mung kanggo ampiran bayi wektune bojone sasat entek kanggo mbok tuwek lan anak-anake bejo dene anggone rabi patutan anak wedok senajan mung siji luwung kena kanggo panglipurati Wiwit cilik anake wadon sing ayune nitis, dheweke kuwi tansah diwanti-wanti supaya ratu puri dadi tledhek. Cukup dheweke sing nglakoni lara-lopo dadi tledhek kondang sing pranyata pait ing dina burine. Nanging ora nyono ora dimpi. Bareng putune uga lair wedok, isih balita wae wis seneng megal-megol ing ngarep kaca. Rambute direnggo warna-warni, ana bandu mawa kembang-kembang, jepit maneka warna lan karet maneka warna uga. Wedak gincu lan uga rampe make up duwe ibuke dijajali kabeh. Dilalai suarane kok yompuk kaya waljinah. Sing aneh. Dheweke apal saking tembang. Saka tembang-tembang kuna kaya dene nanti nganti campur sari lanang kelanggam Jawa modern sing kok e uga Jawani. Sinta iki kok kaya titisaning jenengan to, Bu? Warsini ora semaur. Atine pating grunjal petir ketir aja-aja Sinta bakal nerusake lakoni anggone dadi tledhek. Sinta mekar kadidine penyanyi. Guru-gurune asring utus Sinta melu lomba nyanyi. kopi piala ngrenggani rak bufet. Malah rikala umure ngancik 16 tahun Sinta wis nopo job nyanyi. Dheweke kondang kadidine penyanyi campur sari lan langgam Jawa, uga dangdut lan rock. Jarine wong-wong sing nonton Sinta multi talenta ing babakan nyanyi. Warsini wis ora bisa ngempet bruwalane ngatine. Mbah Truno dadi paraning jujukan. Terus pundi putu kula niku? Aja nasibe kok kat miturut wangsit sing gak tampa saka yanggoke. Jim prewangan sing biyen nate biantu sliramu dadi kembang ledek. Saiki menclok ing ragane putumu. Dadi kowe ora bisa nyelaki putumu bakal neruske panggautanmu dadi kembang panggung. Mung wae saiki jamane wis dudu jaman ledek. Mula putumu ya manut ombyak ing jaman dadi biduan. Lajeng mangke nasibipun genduk menapa nggih kados kula. Kesempar, kesimpir sak sampunipun pulunge ical. Ha iya no. Kamulyan mono mawa tumbal. Kuwi resikone. Apa mboten saged dipun ewahi, Mbah? Mesake putu kula to, Mbah? cekapo kula mawon Mbah engkang nglampahi kados mekaten lho biyen rikala kowe njaluk dipasangi susuk rak wis ana prajanjen to nggih ananging kula mboten nginten menawi resikonipun kados mekaten Mbah wah nalarmu ki piye to kabeh kamulyan ana tumbal lan resikone nduk wis jamak lumrah kuwi warsini mulih tanpa pamit. Dadane mengkap-mengkap. Bola bali dhewe gresah getuni kabeh tumindake sing mung guru dhuwit lan kamulyan nalika semono. Jebul resikune luwih dawa tinimbang umure. Ujare Mbah Truno risiko sing dirasake bakal pitung turunan. sosok blegedes. Batuke pipine dadane lan perangan awake sing dipasangi susuk ditapui ing pangakah susuk-susuk suwi bisa rontok saka ragane. Usanane jemprewangan sing manggoring susuk-susuk mau dadi nesu. Awake warsini digawe panas. Sirahe digawe ngelu lan godhone digawe sesep. Yen bengi jim-jim kuwi ngaton kanthi wujudan sing gegirisi. Ana pocong, wewe gombel, gendruwo lan memedhi liyane. Warsini girap-girap. Mbah Truno. Akonen ngrucat kabeh susuk sing wis dipasang ing awakku. Nanging Mbah Truno kaya gemang ngrucat susuk susukku kuwi. Biasane ora gelem diakon minggat. Jalaran wis krasan. Wis krasan manggon ning ragane. Ngono pratelanan. Usanane warsini kesiksa ragane kesiksa apa meneh batine. saya suwe panandangi saya abot malah pikirane rada wah asring dheweke njupuk sampur banjur joget leter kaya duk nalika isih mledhek uga nembang ngalik-ngalik sakai dukun wis dikakon ngusadani warsini nanging tanpa hasil rogane tilas panggung kuwi dadi kulwaking sorot mripate kotong usanane mung bisa nglimpruk ing dipan kurang luwih rong taun warsini nandang pasiksan kaya ngene. Ing akhir uripe rikala ajal wis cedhaki, dheweke nandang sekaratan kinira. Omongane dleming ora genah dirungokke kuping. Ambekane abot lan keprungu swara ngorok. Mripate mlilik-lilik kaya meruhi demit. Saka tutuke metu umpluk wasana warsini kejet-kejet kaya kesetrum listrik ngorok seru banget hancur mecati nyawa Na'udzubillahi min dalik innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngendikane kiai makrus sing ora kasil nalkin warsini iki cerita kanggo tim jimat lan jimatres jimatres kabeh salam misteri